littafin kundin tsatsuba na ɗaya wanda abdulaziz hannu madakin gini ya rubuta babi na farko a birnin sun kimanin shekaru 140 bayan zamanin sarki fir'auna na misra an yi wani balaraban mutum wanda ake kira ruziyal asalin ruziyal mutumin misra ne amma yawan duniya ne ya kai shi birnin sun. shekarun ruziyal za su kai 85 kuma yana da wani hatsalibin ɗa guda ɗaya wanda ake kira jafaru jafar yaro ne ɗan shekaru goma sha biyu ya kasance mai kunnen kashi domin baya jin bari sannan ba shi da tsoro ko kaɗan batun ta'adi kuwa ko ɓera ya sallama masa daidai da daƙiƙa guda hannun Jafar baya zama kyam ko yaushe a cikin buruntu yake bugu da ƙari Jafar bai zama waje ɗaya tun safe sai yin yana yawo lungu lungu saƙo-saƙo a cikin birnin sun bai damu da yunwa ko kishirwa ba muddin zai bayo idanunsa abinci ta hanyar kalle-kallen abubuwan al'ajabi da ɗaya bai kewa kyan ɗaya gaji ubansa kamar yadda Ja'far ke mutuwar son ganin ababan al'ajabi haka mahaifinsa ya kasance domin ku bincike ya nuna cewa Turuziyal na shekaru tara a duniya yake bincike akan abubuwan al'ajabi waɗanda suka fara a duniya yana rubutawa musamman abubuwan da suka shafi tsafi da jarunta da ɗaukaka Ruziyal ya kasance mai tafiye-tafiye ƙasa-ƙasa yana ziyartar matsafa da sarakai suna bashi labarin ruka shi ko yana rubutawa yana ajewa lokacin da Ruziel ya samu shekaru 80 a duniya sai tattaro labaran da ya rubuta ya shiga sake rubuta su a cikin wani katon littafi wanda aka yi bangon sa da katako da kuma jemammiyar fata shafukan cikinsa na takarda mai kauri ne guda dubu ɗaya sai da Ruziyal ya shafe kwana dubu ɗaya na mayar da sa tsohon rubutunsa cikin wannan sabon katon littafi mai inganci a ranar da ya gama rubutun cikin dare ne nan dare kuwa yana zaune a turakarsa shi kadai dama a wannan lokaci matarsa Zuhra ta samu shekara guda da rasuwa ɗansa Jafaru kuwa na can cikin wani ɗaki daban yana barci lokacin da Ruzel ya ga ya kammala wannan rubutu sai farin cike ya lullube shi nan take miƙe tsaye da nufin ya ɗau tafin ya je ya ɓoye cikin akwatinsa miƙewarsa ke da wuya sai wata irin iska mai karfi a bar firgitawa ta ratsu cikin ɗakin saboda ƙarfinta sai tukwanan da ke ajiya a ɗakin suka rinka farfashewa kai komai dai da ke cikin ɗakin sai da ya tashi sama yana yawon iska har shi kansa Ruzel ba zato ba tsammani kawai sai ya ga wani murgujejen aljani ya bayyana a gabansa cikin mummunar siffa Alamar da ya mutukar tayar da hankalinsa ke da ya firgita idanunsa suka zazzaro aljanin ya kekkele da dariya sannan ya ce haba baban hikima ya zaka so mu aiki ka ki karasawa jikin Rozel na karkarwa ya duba aljanin ya ce ya shugabana me na rage a cikin rubutun wannan littafi ana gama komai aljanin ya daka masa tsawa wacce ta sa ya da furgicewa har ya saki fitsari a wando ƙarya kake baban hikima domin ko baka rubuta sunan littafin ba wanda zai zamo abin ɗaukaka abin tsoro ga duniya gaba ɗaya maza ka rubuta kundin tsatsuba a jikin bangon littafin nan Ruzel ya sake duban aljanan cikin tsananin tsoro a karo na biye ce ya shugabana ai alƙalami na ba zai iya rubutu ba akan bangon wannan littafi domin ku na rufe bangon da jeman mai fata ne ko da jin haka sai aljanin ya suro Ruzel da dan yatsansa guda ya kuma yanki yatsan Ruzel da kaifin farcen hannunsa jini ya fara zuba da karfin tsiya aljanin ya dangwala dan yatsar rajal akan littafin har sai da ya rubuta sunan da jinin jikinsa kamar haka kundin tsatsuba take jinin ya daskare akan littafin aljani ya ce ya kai rujal na umarce ka da ka kankare wannan suna ko ta wannan hali yanzu yanzu cikin biyayya da fargaba rujal ya sa faratan hannunsa da nufin kankare rubutun amma sai abu ya faskara ko daga nan haka sai Rizal ya je ya dauko wuka ya ta kankan rubutu har tsawon lokaci rubutu dai ko kwarzanewa bai yi ba Rizal ya tuke rigarsa ya je ya dauko gatari ya ta sarar rubutun har sai da ya ke sharkab da gumi amma rubutun ya ki sarwa aljanin ya sake bushewa da dariya ya ce tsaya haka ya Rizal baban hikima ka sani cewa babu wani abin da zai iya kankare wannan rubutu a duniya kuma wannan littafi ba zai yagu ba kuma ba zai konu ba ina horanka da kai masa makoya ta kirki na rantse da gemun sarkin aljanu daga yau duk wanda ya kuskure ya buɗe wannan littafin to ya buɗe wa duniya kofofin masifo iri-iri guda dubu ɗaya ko da jin haka sai zuciyar Rizal ta buga yace har abada ba zan bari wani ya buɗe shi ba ya shugabana shin za ka iya sanar da ni ko kai waye kuma menene hikimarka akan ta da boye wannan littafi aljanin ya bushe da dariya yace ba za ka sanna ba sai ranar da aka buɗe wannan littafi hikima ta kuwa akan boye wannan littafi shine a cikin sa akwai sirrukan tsafi guda dubu duk mahalukin da ya samu damar karanta su sai ya mulki duniya gaba ɗayanta kai kanka da ka rubuta su ai baka taba karanta su ba a lokaci guda aljannan na gama faɗin haka ya bace shi kurzuyal sai ga abin kamar a mafarki amma da ya tuna gargadin da aljannin ya masa sai nike zumbur yake ki bukatun littafin ya fita bai tsaya ko ina ba sai gaban wata tsohon rijiya da ke tsakar gidansa ita dai rijiyar zurfinta ya kai kamo 200 musamman Rosel ya mata takala a cikin ta shiga a cikin rijiyar kuma ya gina wani karamin daki wanda babu mai shiga sai shi kadai Rosel ya shiga cikin rijiyar har ya isa wannan daki ya ajiye kundin tsatsuba sannan ya fito daga cikin rijiyar murfin wannan rijiya an yi shi ne da wani katon karfe wanda ko da karfi 80 za su taru ba za su iya daga shi ba nan farjiyal ya tsaya yana tunanin hanyar da zai bi ya rufe wannan rija alhalin baya so jama'a su san da batun kundin ba. bisa mamaki sai ga aljannan nan ya sake bayyana take sa dan yatsa guda ya dauki murfin ya azabi rijiyar sannan ya sake bacewa Ruziyal ya juya da nufin ya koma ɗakin sa ya kwanta kawai sai ya arba da ɗansa tsaye a bakin kofa ya rike kugu yana murmushi Ruziyal ya dube shi cikin katsuwa ya ce Jafar me kake a cikin ɗakin nan har yanzu baka yi bacci ba Jafar ya sake murmushi ya ce abba duk abin da ya faru tsakaninka da wannan aljannin na gani kuma na ji na tabbatar maka da cewa sai na buɗe rijiyar nan na ɗauko kundin tsatsuwa na karanta ko dan ma na ga irin musifin da za su farko duniya Jafar na gama faɗin haka sai Ruzal ya rugo gare shi da nufin ya kama shi ya sa masa mari ya ta tsaransa saboda ya san halinsa duk abin da yace zai yi sai ya yi shi komai wahalarsa ko da Jafar ya fahimci nufin mahaifin nasa sai ya tsalle ya kama katanga gidan ya haura ya gudu shi Kurzel sai ya zauna a ƙasa ya tagumi cikin tsananin fargaba nan ya shiga tunanin hanyar da zai bi ya yi gadin wannan rija dan lalle Jafar zai dawo haka dai Ruzel ya kasance a cikin wannan hali har asuba ta yi idanunsa garau babu alamun bacci yayin da ya ga bacci ya kaurace masa sai ya miƙe tsaye hau kai kawo zuciyarsa na ta saki saki kaya wannan rana dai ko ruwa bai sha ba balle ci abinci kirjinsa sai dukan uku uku yake saboda tsananin fargabar yadda zai iya kare kullun tsatsuma tabbas ya san irin hatsabibancin Jafaru ko ta ya shammace shi ya shiga cikin wannan rijiya ya sace kullun sannan sannan Hamma Garba ta doso bai yanke shawara abin da ya kamace shi ba kwatsam sai ga aljinin na ya sake bayyana a karo na uku suna hada ido rizal ya zube kasa yana tuba ce ka gafarce ni ya shugabana hakika ba zan iya kare kundin tsatsu ba ina roƙonka da ka dauke shi ka tafi shi yayin da aljanin ya ji wannan batu sai kyalkyale da dariya a lokaci guda kuma ya turbune fuska ya ce ai komai da ka sani na duniya yana da mahallinsa nan ne usulin kundin tsatsu babu inda za a aje shi ya zauna cikin kwanciyar hankali da kikkiawan tsaro sai nan din ka kwantar da hankalinka yaro ruziyar, yanzu nan zan yi wa kundin tsatsuba mukulli wanda ba zai taba buɗuwa ba face da wata kuba da ake kira muftahu zarbi Ka yi sani cewa ya kai ruziyar ita dai muftahu zarbi wata kuba ce mai joni uku ma'ana ana iya raba ta gida uku ba za ta taba yin aiki ba muddin babu gida guda daga cikin ukun nan gida na farko shine kai wanda aka kera shi daga yakutu gida na biyu shine baki wanda aka kera daga karfan shudin jauhar gida na uku shine tsakiyar kubar wato gangar jikinta wanda aka yi daga karfan zawar jadi ruwan dorawa kai sani cewa bayan na sanya wannan kuba na kulle kundin tsatsuba zan tafi da ita kubar na kasa ta zuwa wurare uku inda babu wani mahaluki da ya isa ya je wajen ya dauko waɗannan wurare sune bangwayen ƙarshen duniya na bangaren gabas kudu da arewa kai sani cewa zan ɗauki kan wannan kubar na kai shi bangon da ke gabas sannan na ɗauki bakin kubar na kai bangon kudu ita ku tsakiyar kubar zan kai ta can bangon arewa ne ya kai ruziyar daga nan birnin sun zuwa waɗannan bangwaye uku tafiya ce ta shekaru dubu hamsin hamsin ma'ana kafin ka je kowane bango sai ka shafe shekara hamsin kana tafiya ni kaɗai ne aljanin da zan iya zuwa waɗannan wurare a cikin kwana hamsin hamsin yayin da Ruzel ya ji wannan batu sai murna ta kama shi fuskarsa ta cika da murmushi yace ya shugaba na ina roƙonka da ka hanzarta aiwatar da wannan shiri domin ni dama tun jiya da ka tafi ka banni barin tsafa saboda tsananin tsoron ɗana Jafaru a cikin sauri aljanin ya tarin numfashi Ruzel ya ce na san duk abin da ya fara tsakanin ku ba sai ka faɗa min ba kai sani ya kai ma abocin hikima ni na fi ka tashin hankali idan har wannan yaro ya samu damar bude wannan littafi domin shugabana ba zai banna da rai ba kai ko wane ne wannan shugaba ka wanda har ya kasa aje kundin tsatsuba a mahallinsa ya bar shi a hannun matsoraci kamata aljani ya takarkare ya bushe da wata mahaukacin dariya wanda ta sa gaba ɗaya gashin jikin Rosel ya mimmike tsaye saboda tsananin razana aljanin yace sanin shugabana daidai yake da neman kunci da azaba da bala'in da ba shi da karshe da sanin shugabana gara kullum a rinka yi maka azaba kala dubu iya tsawon rayuwarka kai ne fa ba surutu na zoyi ba ba nuri ka gani kafin rozel ya yi wani hunkuri tuna aljanin ya nuna murfin rijiyar nan da hannu kawai sai ya buɗe da kansa take sai ga kundin tsatsu ba ya fito daga ciki ya zo ya dara a hannunsa aljanin ya zaro kubar muftahu zarbil daga cikin aljihuri rigarsa ya taka tsakiyar littafin Kubar ta nutse ciki ta fitar da kofa mai siffarta ta bullo karshen bangon sannan ya murda ta ta kulle ya zare yin haka sai ya mika Ruzel kundin yace jarraba buɗe mu gani Ruzel ya kama bangon littafi biyu ya ja da nufin ya buɗe, sai ya ji kamar an liƙe shi ne da kafin kusoshi Ruzel ya iya kokarin sa ya kasa buɗe littafin sai ya dubi aljanin cikin gazawa ya ce ya shugabana na rantse da girman iyayena in duniya za ta taru wannan littafin ba zai buɗe ba sa'ad da aljani ya ji haka sai kyalkyale da dariya sannan ya karya kubar tahu zarbi gida uku yace yanzu zan tafi na ida aiki na ya kai ma abocin hikima ina umartaka da ka mayar da kundin tsatsuba cikin wata rijiyar kuma kar ka samu damuwa ko da danka ya samu damar sace shi domin har abada ba zai iya dauko waɗannan sassan kubar ba a inda zan je na boye su Ruzela ya ce an gama ya shugabana amma ina roƙonka a karo na biyu da ka sanar da ni sunanka da na shugabanka maimakon aljani ya ce wani abu sai sake bushewa da dariya ya ce idan har za ka ji amsar wannan tambaya sai idan har ɗanka jafar ya samu nasara haɗa wannan kuba ta muftahu zardi tare da mallakarta da kuma mallakar kundin tsatsuma to a sannan ne za ka san ni ka san shugabana yana gama faɗin haka ya ɓace shi kurziyal bai san sa'ar da ya tuntsire da dariyar farin ciki ba dan shi azatansa ya rabu da tashin hankali kenan har abada abinda bai sani ba shine yanzu ne ma zai shiga mugun tashin hankalin da bai taba shiga irinsa ba a rayuwarsa al'amarin Jafar kuwa tun sa'ar da ya gudu sai ya tafi cikin wani sako inda babu mai ganin sa ya fito da mudubinsa na tsafi ya fara bincike akan hanyar da zai bi ya samu damar sato kundin tsatsuma cikin wannan rija ta mahaifinsa sai da ya shafe sa'a guda cur yana wannan bincike amma bai samu nasara ba daga bisani sai ya gano cewa babu mai iya taimakon sa bisa wannan al'amari face ya lisa Elisa wata karamar yarinya ce kyakkyawar gaske ɗan shekaru 11 kuma ya ce ga shugaban boka birnin sun wanda ake wa lakabi da boka jisha tsakanin Elisa da Jafar ba a gamuci domin duk sa'ar da suka gamu sai ta azabtar da shi ta hanyar amfani da karfin tsafi wani lokacin ta kan ɗaga shi sama ta yi ta hajjija da shi har sai ya fita daga hayyacinsa ita ko tana mai kyalkyala dariya ko kuma ta yi ta zane shi da bulala tsafi mai bacewa har sai ya ce ya tuba ya bita sannan take kyale shi wani lokacin kuma sai ta mai da shi jakinta ta hau kansa yana tafiya da ita cikin rarrafe kai wani lokacin ma sai ta tsora masa igiya a wuya ta rika jansa tana cewa ga karanta gulakanci ne iri-iri babu wanda ba ta masa ba saboda bakin cikin haka ne Jafar ya shiga bin bokaye dan ya samu sirrin da zai rama abin da Elisa ke masa amma kullun a banza domin har yau bai samu sirrin da ya fi nata karfi ba gabar Jafar da Elisa ta samo asali ne wata rana da suka taba haduwa a gindin wata rija da shalwa a wannan lokaci ruwan sha yayi karanci sosai a birnin sun sakamakon wani mummunan yaki da kai a lokacin Elisa ta ɗebo ruwa da kyar ta cika tulunta sai ga Jafar ya zo ko da zuwan sa ya dube ta tabbatar ya fita karfi sai kwace tulun ya mangare ta faɗa ƙasa kawai sai ya juya da nufin ya tufafinsa abinsa ba zato sai ga tulin ya bar hannunsa ya dawo gare ta duk da cewar ya yi mamakin faruwa haka sai ya juya fusace dubi ya sai ya ce au rashin kunyar taku ta ƴaƴan bokaye har ta zo kaina to yau zan yi magani yadda har abada ba za ki sake rena wani ba kawai sai Jafar ya tunkare ta ya ɗaga hannu da nufin ya shara mata mai wai an ce rashin sani ya fi dare duhu inda Jafar ya san abin da zai biyo baya da bai yi nufin hakan ba ko da ya je dab da ita sai hannunsa ya ya kasa motsa shi Jafar ya iya sa dan ya motsa hannun amma abu ya fuskara ba zato kuma sai haumarin kansa da kansa har sai da ya mari sa so 40 bai san sa'ar da idanunsa suka ciko da kwalla ba ya fara kuka ita koyelisa sai ta bushe da dariya har ta faɗi ƙasa daga can sai ta dubi Jafaru ta ce daga yau mun kulla gaba ni da kai har abada za ka san cewa ka taɓo tsuliyar dodo na rantsi da gemu mahaifina duk sa'ad da na haɗu da kai sai na wahalar da kai tana gama faɗin haka ta dafa tulunta ta bace Jafaru ya neme ta sama da ƙasa ya rasa wannan al'amari ya faru ne wata shida baya tun daga wannan lokaci kawo yanzu Elisa bata fasa wahalar da Jafaru ba kai a kullum idan za su haɗu sau goma sai ta azabtar da shi sau goma sai da ta kai cewa tun Jafar na jin tsoron ya nisa har ma ya daina domin ya kance da ita ai yanzu na yi sabo da azabanki kamar yadda ake sabo da cin abinci sau uku a rana idan ta ji hakan sai ta dariya ta ce haƙiƙa ka faɗi gaskiya tun da gashi yanzu duk wahalar da zan baka aka yin kuka to ka sani na yi alkawari ba zan daina wahalshe ka ba sai ranar da kai abin al'ajamin da ya burge ni ni ko inda ina raye sai na yi abin al'ajabin da ko mahaifinki bai sai ya yi shi ba Jafar ya faɗa cikin gadara da karfin zuciya bayan ya yi dogon tunani bisa abubuwan da suka faru a baya tsakaninsa da Elisa kuma ya danganta al'amarin da neman taimakonta bisa samun damar ɗauko kundin tsatsuba sai ya ga al'amarin ba zai yi ba nan take hankalin sai tashi ya rasa abin da ke masa daɗi bayan shudewar ɗan sa'o'i yana sake-sake a zuciyarsa sai yanke shawarar tunkara gidan boka jinsha don ya sadu da Elisa ya raya a ransa cewa a rashin tayya akan ba raha, babu mamaki ya lisa ta amince da bukatarsa kawai sai ya tashi ya da gidan boka jinshan gadan-gadan bayan yar gajerar tafiya ta kimanin dakika biyar, sai gashi ya iso gaban wani tafkeken gida wanda aka yi masa rufi da koren karfi ginin gidan gaba ɗaya an yi shi ne da tubalin jauhar kofar gidan kuwa an yi ta ne da wani bakin narkakan karfe mai kauri da nauyin gaske a tsaitsaye a kofar gidan wasu dakaru ne kimanin su iri sanye cikin jajayen tufafi kowannen suna sakalar da zabgegiyar takobi a kugunsa a kansa akwai gajeren koren rawani kafafuwansu na rufe cikin wani bakin takalmi mara nauyi da yadda Jafar ya tunkari kofar shiga kai tsaye sai ɗayan su ya sha gaban sai ya ce kai yaro wane ne kai har da zaka nufi cikin wannan gida mai albarka kafin Jafar ya buɗe baki ya ce wani abu sai ga wata akuta bayyana ko da ganinta sai gaba ɗaya dakarun nan suka sujada a gare ta akun ko duban su bata ba sai ta dubi Jafar ta kyalkyale da dariya cikin abin da bai wuce daƙiƙa guda ba ta furzo wata ya igiya daga cikin bakinta kaurin igiyar bai wuce nazarin dinki ba take wannan igiyar ta kanan ɗewen Jafar ta shake shi nan take idanunsa suka kada suka yi jawur ita kuwa akun sai ta ci gaba da dariya tana mai cewa kai mara kunya yau kuma rabon wahala ne yasa ka biyo ni har gida lalle kuwa yau zan dandana maka azabar da baka taba shan irta Jafar ya daga hannunsa da kyar da nufin ne mata nuni cewa akwai abin da ya kawo shi amma ko kadan bata fahimce shi ba kawai sai iya ta rinka daga shi sama tana kada shi da kasa sai da ta yi masa kayi ashirin a wannan lokaci tun Jafar ya suma ko daga nan haka sai akun ta rike ta zama Elisa Elisa ta zo kan Jafar ta tsaya tana duban sa cikin murmushin mugunta nan take ta buga tafin hannayenta biyu sai ga ruwa na zuba kan Jafaru ko da saukar ruwan a fuskar sa sai farfado suka ido biyu har ta yunkura za ta tukku sa sai wufi ya rike hannunta yace dakata Elisa yau na zo miki da wani babban al'amari ne cikin tsananin mamaki ta dube shi tace faɗa abin da ke tafa da kai dan ina da uzuri a gabana shin kina da labarin wani littafi da ake kira kundin tsatsuba ko da jin haka sai Elisa ta ja da baya tsorata ce kai ina ka ji wannan suna alhalin abba na ya gaya mun cewa duk duniya babu wanda ya sai san komai akan kundin tsatsuba face wasu aljanu boyayyu waɗanda har yanzu an kasa gano ko suwaye. Jafar ya murmushe ce to tsaya ki ji kundin tsatsuba na cikin gidanmu a cikin wata tsohon rijiya karkashin tsaron mahaifina na zo ne ki taimake ni mu ɗauko shi domin ni ba zan iya ba sa'ad da Elisa ta ji wannan batu sai ta kyalkyale da dariya ta ce halaka hauka ce ne ko kariya kake abban ka bai sai mallaki kundin tsatsuba ka sani cewa a duniya yanzu babu wani boka da ya fi mahaifina shi umanci to shi kansa ya kasa mallakar kundin tsatsuba domin ya ce duk wanda ya same shi tamkar ya samu duniya gaba ɗaya ne da abin da ke cikin ta Jafar ya murmushe ce yake nisa ki sani cewa waɗannan aljanu da ba san su ba su ne suka bayo mahaifina ajiyar kundin tsatsuma ni din nan na ga ɗaya daga cikin su idan kina shakka ki bincike a cikin madomin tsafin ki sa'ad da Lisa ta ji haka sai ta yi shiru tana kallon Jafar kawai cikin wasu wasi. daga can sai ta sa hannu a cikin aljihu rigarta ta fito da wani mudugun tsafinta wanda aka yi shi da zunzurutun danyen gwal wanda girman sa bai wuce faɗin tafin hannu ba ko da tai wata yar tsatsuba sai ga hoton duk abubuwan da suka faru tsakanin Ruzel da aljannin nan tun daga lokacin da aljannin ya umarci Ruzel da rubuta sunan littafin kawo zuwa sa'a da ya sa kuban nan ta muftahu zarbi ya kulle shi sai da wani abun mamaki shine lisa. ba ta iya ganin siffar wannan aljani sosai idananta suna ganin sa ne dishi dishi ma'ana ba za ta iya tantance siffofin sa ba ko da ta kare kallon sai ta cika da mamaki ta dubi Jafar ta ce lalle kam yau ka zo min da babban al'amari abin al'ajabi tunda haka ne sai ki cire min takunkumin azaba da yau Jafar ya faɗa cikin murna da murmushi Elisa ta mai masa da martanin murmushin ta ce na amince kuma ka sani lalle a daren yau za mu ɗauko kundin tsatsuba sai dai ban san yadda za mu yi ba dangane da batun ɗauko sassan kubar muftahu zarb ina ganin dole sai mun furta wannan al'amari ga mahaifina amma ina tsoron yin haka dan kada ya mana fin karfi ya raba mu da kundin tsatsuba yayin da Jafar ya ji haka sai ce kin ga masu iya magana sun ce samu yafi fi iyawa mu fara mallakar wannan littafi in ya so daga baya sai mu binciken yadda za mu iya buɗe shi Elisa ta ce kwarai ka zo da shawara mai kyau ya kai abokina to ka yi sani cewa daga yau ka zama abokin shawara ba na faɗa ba nan take ta miƙa masa hannu tana mai murmushi shi ma ya miƙa mata nasu hannu suka gaisa karo na farko tun haɗuwarsu da juna lalle ba zan taɓa mantawa da yau ba ranar da ni da ki muka yi musaba Elisa ta dariya ta ce ni na wannan ranar ta shiga cikin kundin tarihi rayuwata ba zan mance da ita ba kafin Jafar ya ƙara faɗin wani abu sai ta tashi zuwa cikin wannan babban gida su kuma su tsaron kofar sai suka buɗe musu cikin biyayya Jafar da Elisa suka kutsa kai ciki suna rike da hannun juna suna annashuwa kai ka ce sun dade suna zumunci da abokantaka tsawon shekaru wannan shine abin da ya faru tsakanin hatsabibin yaro da hatsabibiyar yarinya wato Jafaru dan Rosiyal ma'abocin hikima da kuma Elisa yar boka Jinshan shugaban bokayen birnin sun. a can wani bangare na kudancin duniya kuwa akwai wata ƙasa da ake kira Laharim Laharim babban birni ne wanda ya tara manyan attajirai da sarakai da bokaye sarkin wannan ƙasa ya rasu ya bar ya mace guda ɗaya wata kyakkyawar budurwa in shekaru 18 wanda masana binciken tarihi suka tabbatar da cewa a duniya babu wata kyakkyawa kamar ta a wannan zamani ita dai wannan budurwa ana kiranta da suna Sima Sima ta hauka ragan mulki tun tana da shekaru bakwai a duniya tun daga wannan lokaci kawo yanzu ita ke mulkin kasar Lahari tana da waziri wani guntun wada wanda tsawonsa bai wuce kamo bi ba ana kiransa Kaddaro duk abin da gimbiya Sima za ta yi sai ta yi shawara da Kaddaro kuma duk inda za ta tana tare da shi ta amince da shi matuka domin ta gaje shi ne a wajen kakanta ma'ana kaddari ne wazirin mahaifin ubanta tun asali a halin yanzu shekarun kaddaru sun kai 122 amma idan ka dubi fuskarsa sai yi zaton yaro ne dan shekara goma sha, ba dan siffar gabobin jikinsa ba sai ka ce yaro yana da baiwa ta rashin gashi da yanayin tsufa kuma har yanzu ya kasance ƙaƙƙarfa ga ƙoshin lafiya a tarihin rayuwarsa bai taɓa rashin lafiya ba ko da ku ciwon kai wata rana da sassafe gimbiya sima ta aika aka kira kaddar da yake ba a yi masa iso gare ta sai ya wuce zuwa cikin kuryar turakarta inda ya iske ta a cikin bahon wanka mai cike da kumfar sabulu ko yangi na cuda ta ko da ya ganta cikin wannan hali sai sun kuyar da kansa kas cikin sauri ya ce kai cona da cin amana gidan nan lalle ba zan iya kallon tsaraicin ki ba ranki ya dade ki gafarce ni ban san zan riske ki a wannan hali ba da ban shigo ba ko da jin haka sai sima ta murmushi ta ce ya kai kaddara kai sani cewa ban kira ka nan ba sai dan idanunka su ga kyakkyawar surar jikina a bisa wani dalili guda ɗaya dan haka ina umartarka ka dago kanka ka dube ni sama da ƙasa ka kare min kallo tsaf bayan haka zan yi maka wata tambaya wanda yanzu take zaka bani amsar ta na rantse da kabarin mahaifina idan ka ki bin umarni na zan kashe kaina kuma na dora alhakin raina akan kanka. ka yi sani cewa tuni na gama shirye komai tare da waɗannan kuyangi shi ma na gama faɗin haka sai kaddari ya ga wasu kuyangi su goma sha ɗaya sun furfuto daga inda suka ɓoye sun kukkulle ƙofofin fita daga wannan turaka guda goma sha ɗaya cikin tsananin razana kaddari ya ɗago kai ya dubi gimbiya sima jikinsa na karkarwa a wannan lokaci ta miƙe tsaye daga cikin bahon wanka kun fa sabulu na mamman na a jikinta take wata kuyanga ta sa wani kyakkyawan farin kyalle ta goge kumfar gaba ɗaya nan fasura jikin sima ta bayyana karara a fili ta kasance tumbur babu wani hijabi gashin kanta baki sidik mai kyalkyali ya zuba har kasan marata cikin ta a shafe yake kamar bata taba cin komai ba ungunta kuwa a tsoke yake daga baya fashe yayi doro kamar a dora kofin lemo akai ya zauna fata jikinta ja ce sumul sumul ko digon kwarzane guda babu a ko'ina tana da siririn wuya kamar na barewa shi ma doguwa ce mai madaidaicin kaurin jiki tana da manya-manyan cinyoyi da zarazaran yan yatsun hannu da kafa batun ido hanci da baki kuwa kamar kwararren mai zane ne ya zana su bisa takarda daidai yadda ake bukata idan ta yi murmushi mutum na iya jin kamar an zare masa cutar ajali wanda aka shafa ma shekara da shekaru yayin da waziri kaddari ya arba da wannan kyakkyawar sura sai ja dogon goron numfashi ya ce ranki da na rantse da girman abin bautan mu ban taba ganin wani abu mai kyau ba a doran ƙasa tamkarki inda na san haka kike da tuna na mutu wajen neman kikkiawan mijin da ya dace da ki domin sai na kawo miki wanda babu mai kyawun sa duniya ko da jin wannan lafazi sai sima ta kyalkyale da dariya tace ka fara hawa kan turbar da nake so ya kai kaddara kai sani cewa a rayuwata ta duniya babu abin da nake so face tafiye-tafiye danganan abubuwan al'ajabi da ke cikin duniya ka sani cewa ina da kyau mulki da dukiya babu abin da na nema na rasa face abokin rayuwa wanda ya dace da ni ni shi ma na rantse da darajar tsafin da na gada a wajen iyaye da kakanni ba zan auri wani ɗa namiji ba face wanda ya fi ni kyau mulki da dukiya na yi bincike a cikin madubin tsafina, na gane cewa akwai wani littafi da ake kira kundin tsatsuba shi wannan littafi ya kunshi manyan abubuwan al'ajabi guda dubu lalle idan na mallake shi na samu ikon karanta shi zan yi daukakar da babu wani mahaluki da ya taba yi walau yanzu koda ko nan gaba na yi iya kokari na akan na gano inda wannan littafi yake na kasa ya kai kadda da kai sani cewa bincike na ya nuna min cewa ba zan taba haduwa da namijin da zai dace da ni ba har sai na karanta wani shafi daga cikin shafukan kundin ba yanzu ina neman shawara gare ka lokacin da gimbiya sima ta zo na zancanta sai hankalin kaddar ya dugunzuma ya kasa cewa komai ya shiru yana tunani wata kuyanga ta zo da wani babban shudin mayafi ta lulluba sima sima ta matsa kusa da kaddaro ta kai hannu don dafa kafadinsa sai ya sauri ya matsa baya cikin firgici ta dube shi ta ce lafiya me ya faru gare ka kadar ya nufa sa ya ce ranki da ni. ai ina kishi ne a ce wannan hannu naki ya taba jikin wani ɗa namijin da bai dace da ke ba na rantse da darajar gidana ya sani na tun daga ranar da mahaifiyarki ta haife ki kawo yanzu namiji bai taba taɓa ki ba har shi kansa mahaifin naki kuwa Shi ne da kansa ya kafa dokar duk namijin da ya taba jikinki a sare kansa ba dan komai ya sa wannan doka ba sai dan ganin tsananin kyawun har yau wannan doka na aiki kuma muna kiyayewa da ita shi matai murmushi tace to naji batunka zauna ka saurari na Kadari ya zo na nesa kaɗan da ya yi sun da kai kas yana mai sauraro cikin biyayya abinda nake so da kai shine ka kai ni wajen bokan da ya fi kowanne boka isa a kasar nan domin ya bincika min inda kundin tsatsu ba yake kuma ya taimaka min na isa wajen har na mallake shi yayin da kaddar ya ji haka sai ƙara yin shiru tsawon inda ke kuka da sannan ya dago kai ya dubi shi ma ce ranki da ai kaf kasar nan babu wanda zai iya wannan aiki face buka sulbaini ibnu barzuk